رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوقه وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Ovo je naše peto predavanje u kome smo došli do poglavlja, da smo govorili smo prošli put o milosti poslanika sallallahu prema određenim kategorijama ljudi a, i došli smo do a, milosti poslanika sallallahu prema djeci. Kaže Enes ibn Malik radi Allahu ta'ala anhu, kako je zabilježi ima muslim u svome sahihu, nisam, kaže, vidio nikoga da je milostiviji prema svojoj porodici od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, njegov sin Ibrahim je bio kod jedne dojlje. Kod dojlje u pustinji. Pa bi, kaže, odlazio kod njega i uzimao ga, uzeo bi ga i poljubio bi ga, A kaže, ulazio bi u kuću koja je bila puna dima. Jer je doj, dojnin muž bio kovač. A uvijek je tu dim, jel tako ovaj, prisutan. Pa bi poljubio ga, a kada je umro, umro rekao je, kaže, ovaj moj sin, kaže Ibrahim, on je umro kao dojenče. On će, kaže, imati dvije dojlje u džennetu koje će nastaviti njegovo dojenje imaće dvije dojde u džennetu koje će nastaviti dojenje, jel tako, koje nije, jel, a, dovršio na dunjaluku sin poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa vidimo da je odlazio, znači da vidi samo svoje dijete i vratio se na, znači on dijete ostaje. To je bio običaj Arapa, ali tako da su nosili dijete iz više razloga, znači to i da je bilo i u Mekke, bilo je do i u Medini, Međutim, ovaj, a, pustinja je posebna. Pustinja odgaja čovjeka. Znači, u pustinji su ljudi mogli znači, da nauče ono što nisu mogli da nauče u tim, znači, naseljenim mjestima. E, I prenosi, prenose Buhari i Muslim od Usame ibn Zaida radijallahu talanhuma da je jedna od kćerki poslanika sa osrme poslala po njega da dođe. To je bila Zeynepa. Kaže, moj sin, moje dijete, to je unuk poslanika, zlatne, kaže, ne izdisaj. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, kaže, Allahovo je ono što da i Allahovo je ono što uzima. Kod njega je sve do određenog roka. Kaže, neka se strpi, neka očekuje radu kod Allaha. I nije otišao. Pa je ona drugi put postala po njega da bezuslovno da dođe. Obavezno dođe Allahov poslanik. Pa je otišao poslanik sa sa skupinom ashaba. Među njima su bili Sad ibn Ubade i Muaz ibn Džebel i Ubej ibn Kjab i Zed ibn Sabit i skupina njih. Kaže, pa je digao dijete, a kaže, dijete već hroptaše. Znači, već ne izdisaju. Kaže, a bio je mršav, dijete jako mršavo, oslabilo znači. Pa je poslanik sa osam zaplakao. Pa je rekao sad, kaže, Allaho poslaniče, šta je to? A, kakav plaća Allaho poslaniče? Tako, ashabi, prvi put se susreću s takvim događajem, pa kažu, šta je to Allaho poslaniče? Razumijemo da plaćeš u namazu kad učiš Kur'an, da, ali da plaćeš za nešti, nečim što je dunjalučko, pa je poslanik sa osam odgaja ljude. Hoće kazati, ja sam čovjek kao i vi. Nemam ja ništa posebno. Kaže, ovo ovaj je, kaže, milost. Allah je, kaže, to učinio srcima ljudi. Kaže, Allah će se smilovati milosti. Ako si ti milosti prema Allahovim stvorenjima, i Allah će se tebi smilovati. I zato ovaj, jedne prilike desio se jedan događaj da je jednom čovjeku, pobožnjaku, umro sin. I on se na dženazi i nakon smrti dženaze cijelo vreme smješka, uvijek osmijenut. Pa su došli neki učenici kod šehova Islama i Rutejmije i kažu mu, gdje nam kaže objasni nešto? Kaže, Allahov poslanik, sal sam kaže, umro mu sin i on se, on plače. A ovaj čovjek umro mu sin i on se smješka. Kaže, čije je iman potpuni? Čije je iman šta? Potpuni. Naravno, na prvi pogled, ako iman pobožnjaka, on je zadovoljni Allahom šta? Odredbom poslanik sa plače, znači pokazuje pokazuje žalost, a ova je da tako osmijenut veseli tako. Pa rekao šehovi sami gdje mi kaže uputa poslanika sa osvrame i njegov e, stav koga je zauzeo, ako tako možemo kazati, i njegovo ponašanje, njegov plač je, kaže, potpuni. Odkaže ovoga čovjeka. Kaže, uzvišeni Allah hoće da mu robuješ uvijek, da mu budeš rob. Pa u žalosti očekuje od tebe da pokažeš šta? žalost, suze, je tako? U radosti da se veseliš. Znači, ima robovanje i kada čovjek plaće, ponekad robuje svome gospodinu. Pokaže tu žalost, jer to je uzvišen Allah učinio u srcima ljudi. Pa je poslanik sa svem robovao Allahu na sve načine kako uzvišen Allah propisao. A ovaj čovjek nije to uradio. I druga stvar kada bismo kazali, ovaj što se smješka. Je li to stvarnost ili izvještačenost? Ovo je izvještačenost, definitivno umre ti dijete i babo i sin, nađeš i pa, pa, pala bomba, raskomadala sve i ti uđeš i smješkaš se i, i da, još treba samo da se nasmiješ, crneš u smije. Nije to uzvišeni Allah, nije fitra to na koje uzvišeni Allah stvorio šta? Čovjek. To nije fitra. Fitra je da čovjek osjeti žalost prema, osjeti žalost prema djetetu, umire dijete malo, vidiš babo, drži malo dijete mrtvo, ostiš tu žalost, nije ti ništa, nikada nisi vidio, možda nikad više ni vidjet nećeš. A kako da nosiš prema vlastitom djetu? Pa to nije prirodno. To nije prirodno. Da se čovjek smješka, to je van, znači prirode na koje uzviše na stvorio, i to uzviše lan, traži od ljudi. Ne traži od ljudi. Jel tako? Ponekad, može li se nekad uzviše nalaz obožavati ljutnjom i sržbom? Može. Može, može, može. kako ne može. Vidi čovjek, vidi čovjek da se prelaze Allahove granice vidi da se vidi da se zulum i nepravda čini na zemlji. I on ništa, nikad on se nešto ne može ljudi. On nikako njega je sve ravno do mora. Uvijek medi mlijeko. I srčbom, i radošću, i, jel tako, i plaćem. To su sve, znači, e, načini obudijeta i uspostave robovanja gospodaru koje ne može primijeniti osim čovjek koji je šta spoznao. Jel se poslanik sa osam ljutio? Jeste. Je li plakao? Jeste. Jel se osmjehivao sa ashabima? Jel se šalio? I sve znači sastavni dio čovjekovog života. I čovjek ne može izaći van okvira, znači prirode na koje ga je uzvišen je Allah zađeo stvorio. Svaki taj izlazak je izvještačenost. Kad trebaš plakat, smiješ se. Kad trebaš da, da si veseo, ti, na Bajram ti crklo od plaća. Svi ljudi se vesele na Bajram, Bajram ljudi jednu i da, i došao si, na, došao si ti, ti se ženiš. I oborio glavu i da crkneš od plaća. Plače čovjek na, na svadbi, to je Babom umreo, on na svadbi, on se osmijeha i vam nosi babu, on osmijehe dijeli svima. To priroda tako uzviše vas orinuje. Šta je, kako je lijepo biti priroda muslima? Pa tako. Kako te, uzviše Allah ima šta traži od tebe i ti se tako ponaša kao, i uzviše Allah što traži od tebe savršeno odgovara tvojoj prirodi, jer te je stvorio da ti možeš u život svoj pretočiti ono što ti je šta? Propisao. I baš tako. I mi, mi, visoki izlazak mimo toga je mijenjanje na e, ovaj, e, te prirode na koje je čovjek, jeli, na koje čovjek stvoren. Pa da ne kažem što ćeš cijeli život jel, tako slušati predavanja, kako što mogu na svadbu plakati, jel tako? Imaćeš drsove svako veče prije spavanja i ovaj, kako, kako na svadbi si bio, ovaj, kako si bio veselo da je zaplakao od dragosti, jel tako? Dobro vidi kako je šeho Islam odgovorio o ovim ljudima, znači odgajajući ih, da je uputa poslanika sa u svemu šta? Iako je to bila nepoznanica za, za, za te ljude koji izošla, to je za njih bila šuba. To je za njih bila tako šuba. Kaže Abdullah ibn Shaddad, kako je zabilježio imam Lesaju u svome velikom sunenu i također ima Mahmedu Musenu sa vjerodostajnim lancem, kaže, jedne prilike smo klanjali, kaže, i da poslanika, sa osrame, kaže, a, reče, kaže, ihda salatej laši. Jedan kaže od dva namaza, ja podne je kindiju. Jedan od ravija je, ovaj, nije siguran šta je rečeno. Kaže, pa je poslanik, sa osrame, kaže, nosio, ja Hasana, ja, Hus, ja, ja Hasana, ja Husena držao u namazu. Kaže, pa kada bi otišao na seždu, spustio bi Kaže, pa je ostao dugo na seđdi. Dugo na seđdi. Kaže, Abdullah mu še dat, kaže, pa sam ja, kaže, digao glavu između ljudi. Da vidim, kaže, šta se dešava. Nije to bila nikakva da nema skrušenosti o namazu, nego asavi su bili takvi da oni, znači, oni nisu mogli dozvoliti da poslaniku, sam sam, da, da, da, da se ist, išta desi što, što je kod nje, znači, predstavljeno nekakva opasnost. I odmah je digao glavu da vidim šta je to. Kaže, pa sam vidio, kaže da je dječak, kaže, na leđima poslanika, sam sam. Popeo se na leđima. Kaže, pa sam spustio glavu, završio se namaz, da ono, niko ne zna šta se dešava, on zna. Pa su, kaže, Ashabu pitali Allaho poslaniče, kaže, šta je to? Kaže, dugo se ostavio na seždi, kaže, pomislili smo, kaže, da ti, da ti da se objavljuje. Da je objava ili da je nešto. Kaže, nije. Ili kaže da je zaboravio ili ništa se kaže toga nigde su. Nego kaže, ovaj moj sinčić me uzjahao. Tako rekao baš. Doslovno kaže, uzjahao me. Popio on se na leđu. Kaže, pa sam, kaže, prezirao, kaže, da dignem glavu, da on mora jel sići, kaže, prije što se on, kaže, ovaj, u potpuni, kaže, svoju potrebu i ne zadovolji se. Kad je sam sišao, onda poslanik se odigao šta? Sa zemlji. Pa vidimo, znači, kolika je ta milost bila, ovaj, a, poslanika sa odprema, pa čak i u namazu. I zato je žalosti nas, kada danas čujemo namazu, ne znam, djete zaplakalo u namazu, i odmah posle toga džematlije vrše pritisak na Efendiju, Efendija obraća, go, šta šutiš Efendija? Čuo, plač, jes, pričaj, osudi, kuke emotike po, po majici koja je došla. Mi ne kažemo da treba dolaziti u džamiju, da treba uznemirat klanjače, ne. Ali ako se desi ponekad da dijete zaplače, pa nije Dunjaluk propao. Plakao je u džamiji poslanika, sa osnovom vremena sahaba, ovaj. Međutim, ponekad znam, Efendije su ponekad u tom pogledu, ovaj, a, a, osude to, nešto žele sami da to osude, nego zato što ima pritisak jednostavno. Ja ćeš kazati, ja ćeš slušati u naredna dva mjeseca, ćemo to pomijeti kako sti nema. Indolentan je efendija prema događajima koji u džami, da, neko, da ti ovdje obdaništa naprave, ti ćeš šutati, je tako? Pa nije problem ako djete zaplače. Nije problem ako djete zaplače. Ako prođe ispred panjača, je tako, u, u safovi, sveč o tome, djete Nije to sve znači problematično, ne treba praviti, ne treba biti nered, međutim ne treba praviti tagije do onoga što je dozvoljeno i znači što nije problematično sa šerijskog aspekta posmatrano. I zabilježili su Buhari i Muslim od Ebu Horeira radijallahu anhu da je poslanik sa poljubio Hasan ibn Alija. A u je bio Elakra ibn Habis. Pa kaže Allah poslanić, kaže imam 10 djece, kaže nikad ni jedno poljubio nisam desetoro djece, nikada to nije njemu bilo, je tako? Ima i danas ovaj ljudi koji ne zna on šta je dijete, staviti u krilo, šta je sa njim, ovaj, zagrliti ga, poljubiti ga, slično tome. Dijete od babe zna samo prijetnje. Sluša prijetnje i sluša kritiku. Znači, pohvaliti ga neće ni za šta, a prijetnje i kritiku to je znači život. I onda tražiš od tog djeteta sutra da on bude milostiv babo prema svojoj djeci. On je odgojen tako. On shvata da to babo treba šta? Da tako postupa. I ko ne postupa, tako nije babo. On je mama druga. Mama broj dva. Kaže mu poslanik, Allah će se, kaže, smilovati milostivima. A u drugoj se predaje i kaže, šta mogu, kaže, evo emliku leke in kjana Allahu kad ne za rahmete min kalbi kaže, ja ti ne mogu pomoći ako je, kaže, već uzvišen Allah, kaže, srca tvoga odvojio milost. Ako milost ti nemaš u srcu, onda ti ja ne mogu pomoći, ja sam tu bez bespomoćan. Pa je time poučio i Elakra ibn Habisa i ostale ashabe, znači, da je milost sastavni dio, znači, čovjeka, je tako, odnosno sastavni dio njegovog odnosa prema ljudima oko njega, a našto prema njemu najbližim ljudima, da ne govorimo o njegovoj djeci, tako. I zabiležilo su Buhari i Muslim da je poslanik sa osreme klanjao i da je nosio u mamu svoju a, unuku, Zajnebinu kćerku, nosio u namazu. Nosio u namazu. Pa kada bi, kaže, išao dole, na sežu, spustio bi je, a kaže, kada bi vratio se, digao bi je ponovno. U namazu drži, znači, a, svoju unuku imam šaukjani kada je upitan da li se može kapa, ako spadne u namazu, može li se na glavu. Turba, to je imama. Imama je nešto što ide na glavu. Da tako. Pa je rekao, kaže, a, kaže, hamlu la imame ehvanu min hamri umame. Kaže, staviti kapu na glavu je, kaže, puno manje odnositi umamu. Odnositi umamu u namazu, mislim. Hoće kazati, ako je pos... hoće treći, ako je poslanik, sam se mogao držati dijete u namazu, ispusti ga i dići ga. Ti su pokreti svi dodatni, pa dozvoljujem čovjek ako mu spadne kapa, da je šta je ponovo vrati na glavu. Ja tako? To je od pokreta koji su za korist namaza, je tako? Jer je pohvalno namazu da ima čovjek nešto na glavi, iako nije obavezno iako nije obavezno, je tako, a, a, da je, nema dokaza da je namaz s kapom potpuni, da je bolji, nema dokaza za to. Međutim, poslanik za osvrame je uvijek imao nešto, znači, a, na glavi, a, kao pokrivač, je tako, s tim da neki učenjaci kažu da se to vraća na učajno pravo. Ja tako kažu, ako je običajno pravo da ljudi nose nešto, je tako? Kod nas je to nekad bio simbol simbol je bilo se nosi, je tako? To je danas u nekim arapskim zemljama, izaći otkrivene glave, ono, čudno, počudno je. Ali i to polako lapi, je tako? Ovaj, tako da nije, nije uvjet ono što čovjeku ne daju da idu ponekad iz mihraba, ćeš biti vraćen ako nema šta. Kako stari naše dede nisu kanjale, mm. znači, taman da uzme ovaj maramicu, pa da je uveže u četiri ona, ćoška i da je stavi na glavu, ali mora nešto biti na glavi. To je od lepi postupak, a međutim nije vađiv, nije obavezno, tako da ne treba oko toga. Efendija da uđe bez, bez, bez kape, da uđe bez, bez ovaj, eh, ovaj, pokrivača glave ili u, u, u, u mihrav, a nije to sve problematično. Isto tako, rahmet i milost poslanika, sa prema životinjama prema životinjama. Kaže, Ibn Mesud radi Allah, ta lano, kaže, bili smo sa poslanikom, sa osrem na putu. Kaže, pa a, je bila ptica jedna koja je imala sto, sa svom ptičićem. Kaže, pa smo uzeli joj ptičiće. Kaže, pa je došla i ono kao kada se spusti ptica blizu zemlje i udara krilima. I izražava nezadovoljstvo. Pa je poslanik Salom rekao, kaže, ko je, kaže, povrijedio ovu, kada su pitanje njena, e, njena djeca, tičići joj. Kaže, vratite joj to nazad. Pa nije dozvolio, znači, ni da, jel tako, ashabi da uzmu ptičiće, jel, od ptice. I došlo isto tako u ovaj hadis je zabilježio imam Ebu Dawud u svojem sunanom i vjerodostojno. A, I došlo isto tako u vjerodostavnom predanju kod Ebu Davuda, kod mama Ahmeda, da je Abdullah ibn Džafar rekao, kaže, stavio me poslanik, sa osvijem, kaže, na a, jahalicu iza sebe i kaže, nešto mi je rekao, kaže, neće to nikome kazati. To što mi je kazao, to je meni. Neće to nikome kazati. Naravno, to ne, ne vezano je za propise. To je mogao njemu nešto kazati, što ostaje za njega. A tako, ovaj, da ga pohvali ili da mu kaže nešto lijepo i sl. tome, kaže to ne pričam nikome. Kaže pa je ušao, kaže jedan, jedan vrt od Ensarija. Kaže pa je tamo zatekao, kaže jednu devu. Kaže kada ga je deva, kaže vidjela, počela je plakati. Počela plakati. Kaže pa je poslanik sa svem potrao po jednom čel i upitao, kaže čija ovo deva? Kažu, deva jednog momka iz Odensarija. Pa ga je pozvao, doći, kaže mamu. Kaže, efela tettaqi Allah azza wa jalla fi hazi albahimati almu'jam fa innahu shakka ilayya ay aljamal fa innahu shakka ilayya annaka tuđirohu, wa tudibuhu. Kaže, zar? Kaže, čija ovo djela? Kaže, moja. Kaže, zar se, kaže, ne bojiš Allaha kada je u pitanju ova nijema životinja? El behime el mođeme, je životinja koja ne plje. Može kazati, možeš je pati, jel tako, mučiti, možeš je ovaj, opterećavati a, do iznemoglosti, a ona ne zna kazati šta joj je. Kaže, ona se meni, kaže, požalila da ti nju, kaže, a, opterećuješ teškim poslovima i kaže da je neredovno hraniš. pa je poslanik sa ovome slučaju razumio šta? Ono što je deva znači željela da kaže. Razumio je znači poruku koja mu je poslana. Pa je osudio ovoga dječaka i znači ukorio ga zbog njegovog postupka. I došlo kod Buhari kod muslim od Ebu Horire da je poslanik, sam rekao, jedan je čovjek, kaže, prolazio pored jednog bunara, a bio je žedan kaže, pa je sišao bunar, napio se, izišao ponovo napolje, pa vidio psa koji leži pored bunara i daće, liže zemlju od žeđi, ne može sići u bunar. Nema snage. On je uspio dovući se do bunara. Pa je sišao i napunio svoj mest vodom i uzeo u svoje, u svoje usta i popeo se i na, napojio psa. Kaže, pa je uzvišen je Allah mu zahvalio na tom činu i ga u Pa su ashabi kazali sad malo onako u čudu, kaže Allah posljednje, kaže, pa zar kaže, imamo, kaže, i zbog životinja nagradu? Kaže, fi kulli kebidin rat betin ajrun. Kaže, kaže, sve što ima svježu jetru, za to imaš nagradu. Znači, za sve šta? Što je živo, što nahraniš, imaš i napojiš, imaš nagradu. Pa i uči znači odnosu prema, je tako, prema životinjama. Pa je žalosno da mi danas muslimani zbog našeg nemara u mnogo slučajeva moramo slušati predavanja sa ove ili one strane kako to treba čovjek da se obhodi prema jeli, ljudima. A da ne uvijek prema, pa mi imamo kako da se čovjek obudi prema životinjama. Poslanik je sa vidio ljude da sjede na devama i pričaju. Pa je zabranio da se deve uzimaju za stolice. Vas ste dvojice jedan drugog sreli. Siđete sa deva, popričate i ponovo uzješete i idete dalje. Ali da sjediš ti na svojoj devi, ja na svojoj devi, i gdje si, kako si, šta ima i kusi, šta si, pričamo, pitamo se, a na devama to je poslanik zabranio od iskoj imam Ahmed. Iako je deva za jahanje, deva ne osti čovjek na leđima. Deva nosi po 300-400 kg na leđima i ode. Tako. I čovjek lahko nosi. Međutim, ne zabranio da se uzimaju i deve za stolice. Da ti odmaraš i da hoćeš odmarati, nešto da odmarati na... Ako jašeš, ideš, putuješ, odmaraj na devi, nije problem. To je putovanje. Ali da ti se popio na devu da se odmoriš, nema toga ništa. Pa nije to dozvolio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako, odnos poslanika sa osam prema mrtvoj prirodi. Kod Buharije se navodi predanje od Džabere ibn Adilaha da je poslanik sa osam držao hutbu s jednog panja. Pa kada su mu napravili mimber, on je popio se na mimber i ostavio panj. Pa je plan, pa, plakao kao dijete. Pa je poslanik sa osam prišao i privio ga na svoje grudi, a, pa je prekinuo. A da nije to uradio, kaže, ostao bi da plače do sunnjega dana. Da to nije uradio, poslanik sa osreme. Da bi plakao, iako se to nije, nije to, je taj dodatak nije spomenut kod Buhari u Sahihu, u Barevu se samo navodi da je plakao zbog a, da je plakao zbog zikra koga je slušao. A došlo je da bi plakao, to je došlo kod Ibnu Mađe, a da bi plakao do sunnjih dana kod imama Ahmeda. I taj rivajt je rodostaj. Ali kod Buharije se to ne navodi. Jel redu? Pa kad spomne ponekad hadis, jel, različiti ti putevi bi, ovaj, dali li bi potpunije svjetlo onome šta što je rečeno. Jel redu? Dobro, zašto Buhari nije zabilježio tu potpuniju rivajt? Taj je tu verziju. Treba znači na napis Buhari odgovor na hiljadu stranica, tako? Što ti nije zabilježio? Potpunio verziju. Pa nije, ta verzija nije ispunjavala njegove uvjete. Buhari pa je postavio uvjete koji su, ha, top, nema iza toga ništa više. Uvjeti, nakog hadisa, ako prođe Buharine uvjete, to je to. Nemamo više prigovora. Pa je postavio uvjete. Pa taj hadis nije ispunjavao, znači uvjet koga je postao imam Buhari, zato ga nije zabilježio, iako je to sigurno potpunija verzija šta od one koje je zabilježio Buhari. Ali on hoće kazati, to nije ispunilo šta moje uvjete, ja ako bi to stavio u svoj sahi, ja bi prekršio šta? Uvjet koji je šta? Postavljen, je tako? Na domu za starce piše, je tako? Dom za starce. I onda nađeš tamo momka od 18-20 godina smješten. Odma si prekrsio, prekršio šta? Pravilni koga spostavio. Pa imam Buharija, znači dosta puta nije zabilježio hadise koji je zabilježeni vjerodostojni u drugim zbirkama koji su potpuniji od onoga što imam Buharija bilježi i objašnjenje u njima veće i priča se navodi zbog čega je nešto rečeno, imam to Buharija sve nije zabilježio radi uvjeta koji je postavio radi Allahu Teala Anu. Dobro, ovaj, imam Buharija kad ne bilježi hadis u svome sahiju. Smatra taj hadis daifo, drugi koji je došao s drugim putem. Ne smatra obavezno. Imam Buharija postao šartov za svoj sahij. Ali to ne znači da imam Buharija ne smatra vjerodostojnim hadise koji nisu ispunili njegove šta? Šartove. Oni ni samo ga nije uvrstio u svoj sahih nije ispunio njegove šartove. Zato kažemo, ne smatra ga šta? Nije neko ima Buharija, to je daif. Znači, onda bi sve mimo onih hadisa što imam Buharija zabilježio, nije 2513 ili koliko već, kako spominjamo, hađer, oko broja hadisa se bez ponavljanja razilaze učenjaci, s ponavljanjem ima koliko, 7500 i nešto. Uglavnom, Nije on smatrao, dosta puta imam tirmizi kaže i pitao sam i mama Buhari o ovome hadisu i kaže da je sahi. kaže da je Hasan i slično tome. Jel u redu? Pa ne možemo kazati ako, jer često čujemo, kaže, e, izvini, kaže, taj hadis ne bilježi Buharija, ja. Nije, nema ga, kaže, kod Buharija kod muslima. Pa šta ako nema kod Buharija kod muslima? Ha. Ko je to rekao da hadis mora biti kod Buharija kod muslima? Hadis je o, o, o Mehdi. Mehdi kaže, ne, kaže, kod Buharija, pa dobro, nema kod Buharija kod muslima. Šta onda? Ko je to rekao od učenjaka da je sahi samo ono što je kod Buharija kod muslima? Pa može, znači, biti u drugoj hadijskoj bilici. Dobro. Ovdje smo došli do jednog pitanja, je li dozvoljeno poslanika sa osvemu pisati da je mukades? Mukades je nešto, mukades može imati više značenja. Nešto što je sveto, nešto što je a, blagoslovljeno, nešto što je a, da li je dozvoljeno time opisati poslanika sa nosom? Da je blagoslovljen poslanik, sam to definitivno, kao što kaže se u Koranu, uh, udhulu labdal mukaddes, uđite u svetu, uđite u, blagoslovljenu zemlju, zemlju Šama. Međutim, ponekad se želi time opisati poslanik sa osvrame da mu se, da se pretjera u opisima prema njemu i u ljubavi prema njemu, koja vrijedi isključivo za stvoritelja za ođer. Ako dođe do tog stepena, naravno da je to onda krajnje problematično. A to se dešava. Jer imamo, kroz historiju smo imali učenjaka, kažem učenjaka pod ovim znacima, koji su pretjerali u toj ljubavi i opisivali poslanika sa osvrem onim što je zabranjeno opisati ga definitivno. Pa kao što kaže El Busiri u svojoj poznatoj kasidi, u svojoj poznati svojim stihovima, između ostalo kaže وَمِنْ جُودِكَ دُنْيَا وَدُرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ Kaže i od tvoje, od tvoga, od tvoje plemenitosti je, kaže, a Dunjaluk i njegova inoća. Misli na što? Na ahiret. Dunjaluku i Ahiretu šta dvije? Sinoć. Sinoć ali nisi sinoć? Najbolje je šutiti, tako? Jeste, kad čovjek ne zna, najbolje je šutiti. Inoće ne vole kad jednoj, kad jednoj udovoljiš, jel da ova druga odma odma ćeš primijeti da si. Ako udovoljiš Dunjaluku, Ahiret se ljuti. Je tako? Jel tako ili nije tako? A ako udovoljiš Ahiretu, Ko se ljuti? Dunjavog se ljuti. Pa s te strane posmatrano je, je jedan od selepa opisao to da su to kao dvije inoći, ali tako. Ovaj, jer na Dunjaluku moraš, je tako, ne smijete zavarati Dunjalučke ljepote, te ne smiju zavarati ovaj, na uštreba Hireta. Je tako? A ako voliš Ahiretske ljepote, Dunjaluk se ljuti i kaže, dobro, šta sam ja, što ne naslađuješ s ovim što ima na Dunjaluku, je tako? pa ga šetan zavodi. Kaže, od kaže tvoje plemenitosti je, kaže, dunjalog i ahiret. A kaže, od tvoga znanja je znanje koje se nalazi u levhi mahfuzu i ono što je Luka zapisao. Od znanja poslanika je šta? Ono što je Luka zapisao. Je to znanje poslanika? Ne. Ah, ono, Znači, to su riječi koje kad se pomiješale morskim vodama, zaprljavaju. Ako to nije širk, na zemlji ne postoji širk. Radi šta hoćeš, nema širk. Da kazati da poslanik zna sve što Olovka zapisala? Ma to ne možeš kazati ni, ni metaforički u nekakvom prenesenom smislu, pa da to pojasniš u pus notama dole na, na, na, na sto stranica, to je batel kaza. Dok si to rekao batel, si rekao da može biti veći. Poslanik, ali sad nam učio tako, kada je ona, ona djevojčica kada je kod poslanika bila na Bajram, pa je udarala u def, pjevala. Pa kaže, među nama ima, kaže, poslanik koji zna šta će biti sutra. Kaže, mani se, kaže, toga ostavi, kaže, govori ono što prije toga priča. Nemoj tako pričati. Pa odmah osudio, iako ona bila djevojčica, ma ne zna, ona možda nije ni svjesna šta je kazala. Kaže, nemoj tako, kaže, priča ono što prije toga priča, mani se toga. jako je žalostno da čovjek obožava Allaha za ođel, voli, po, ovaj što je to rekao, voli on poslanika sa osam. Mu definitivno. Definitivno da ga voli. To, to mi ne sumnjamo ni malo. Ali naša ljubav prema poslaniku sa osam nije emotivna, nego je šerijatska. To uvijek ponavljamo i to govorimo ovaj, da je to ljubav šerijatska. Da, srcem svojiš voliš, ali voliš ga po kalupu šerijatskom. Ja tako, vodiš ga po kavu, po širijetskom, pa nećeš mu dizati njegov stepen više nego što jeste, kao što je rekao poslanik, nemojte me uzno sofaliti, kao što su sofaliti kršćani sina Merijemina, a nećeš ni, ni poslanika sam spustiti na deređe običnog čovjeka, jel tako, ili deređu ashaba i sveću tome. Ne, najbolji poslanik odabrani definitivno, međutim, zaustavi se tu. I nemoj prelaziti granicu koju je uzvišen Allah postavio u tom pogledu. A, kada je uzvišen Allah Azzawajal objavio u enzira širetak je lakrebin i poziva i svoju najbližu rodbinu. Okupio je poslanik, sal sveme, Kurejšije i rekao, mi, rekao im, kaže, o Kurejšije, kaže, iskupite se kod Allaha, to jeste, sačuvajte sebe od Allahove kazne. Kaže, ja vam nego kod Allaha ništa koristi. O Abase, ibn al-Abdul Mutalib, amidža moj, kaže, gledaj da se spasiš vatre, ja ti kod Allaha ne mogu ništa koristiti kaže o Safio, tetko poslanika, sa kaže, iskupi se kod Allaha, ja te mogu O Fatimo, kćerko Muhammedova, spas se, čuvaj se, radi za sebe. Hoće kazi, neće koristiti to što smo moje kćerka. Ja te mogu kod Allaha koristiti. Ako ne, ako ne ispuniš, ako ne budeš vjerovala gospodara za uđel, neće koristiti to što smo moje kćerka i dođeš na sudnji dan. Spašavajte sebe, ja vam ne mogu kod Allaha. Tako nas je poučio poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kul inni la emliku lekum darran wala rašada. Reci, ja vam ne mogu nikakvu štetu nanijeti, niti korist kakvu prebaviti. Kul inni len juđireni min Allahi ehadun, walen eđide min dunihi multehada. I mene niko od Allaha ne može zaštiti ja samo u njega mogu ili kod njega mogu utočište naći. Pa poslanik zatraži utočište šta? kod uzvišenog Allaha te barake kod te Fatimo kaže, traži od mene šta hoćeš od para, da ću ti. Koliko trebaš, jer to je moj metak, ja s time mogu raspolagati, evo ti koliko treba. Ali za ahiret ne, ne mogu ja, nije to moj ruc. Pa ako poslanik sa nije mogao pomoći svome amiči, nije mogao pomoći svojoj čerci, nije pomogao svojoj tetki, pa ne može pomoći nekome onda koji je dalje od njih, je tako? Preče je da njima ne može pomoći, osim ako uzvišen Allah želi da ne za nekoga čini šefat, to su druga pitanja. Ali šefat opet ima svoje uslove, jer uvijete za koga se može, za koga se može čini. Kaže Šemsudin Tavadži, kaže, Ja Resulel Ilahi, inni da'if, fešfini ente maksidun li šifat kaže, o Boži poslaniče, ja sam, kaže, slabašan. On se obraća poslaniku, sam sam. Kaže, pa izliječi me. Tebi se, kaže, ljudi ciljano obraćaju radi izlečenja. Traži izlečenje od koga? Od poslanika, sam sam. Ja, Rasulallah, in lem tu gisni, fe ila men tura jekunu iltiđai. O Allahu poslaniće, kaže, ako me ti ne sačuvaš i ako mi ti ne pomogneš, pa kome da se obratim, kod koga da utočište nađem i od koga pomoć da zatražim? Kao da uzvišim Allah ne postoji, je tako? Digao si poslanika, sada stepen gospodara i od njega tražiš, njemu se obraćaš i ako ti on ne pomogne, niko ti pomoći ne može. Nema više nikoga. Pa šta si ostavio svome gospodara za ođe? Čime se uzvišen Allah odlikuje nad poslanikom, sal sam, ako je situacija kao opisa. A kaže jedan od njih, a, zove se Ahmed Al-Kadiri, Al-Afghani, kaže, poslanik je taj koji liječi od bolesti i od bolova. I on, kaže, otklanja ummetu sve musibete koji se dešavaju. I ono življava. I on, kaže, je taj koji korist ljudima pribavlja. I koji ljudima deređe daje. I koji ljude čuva i koji ljude pomaže. I kaže, on je taj koji spriječava, odagnava zlo od ljudi. I kaže, on je taj koji je spasio Ibrahima iz vatre. uzvišen Allah kaže Kulna ja naru kuni brden o selamen ala Ibrahim. I rekli smo, kaže uzvišen Allah, i rekli smo o vatro, budi hladna. Ne, ne, nije to Allah rekao, to je rekao poslanik. Ja ne mogu shvatiti, ne mogu, mogu razumjeti da ima nešto nejasno čovjeku, pa da je negdje upao, pokliznula se stopalo negdje gdje mu je nešto možda, ajeti jasni u tom pogledu i da se kaže Allahu poslanik je taj koji je izbavio, Uzvišen je Allah izbavio Ibrahim a.s. ovaj prije nego što je, je jel tako, na hiljade godina prije što je bio rođen Muhammed sallallahu alaihi sallam. Kaže, on je taj koji daje poklanja kome ženi, kaže, ono što on odredi mora se dešavati. I kaže, njegova naredba se, kaže, mora odviti u oba dva svijeta. Misli na Dunjalku i na Ahiret. I zato oni kažu, ja sejide, ja sejide Muhammedun, sejidu el keunejni. Muhammed je a, poglavar, on je prvak dva svijeta. To se nalazi kod učenjaka, ne se to naći, ja, ja, ja sejide e, el keunejni, da ga tako zovu, ne se kod, to su rijetki od učenjaka koji su težili ovaj ka e, sufizmu, da su to tako spominjali. Oni su to spominjali. Ali kod učenjaka, dehlu sunneta od džamata poznati koji su nešto najde tako spomnio. Nisto spomnjao tako. Jeste poslanik je sa najbolji Allahu i on je prvak na ahiretu. Međutim ovo spominjanje je put ka pretjeranoj nekakvoj ljubavi pohvali kome? Poslanik, u tome je problem. Uprotivno da je poslanik sa najbolji Allahov rob na zemlji i da će on biti predvodnik ljudi na sudnjem danu i prvak to nije spodno. Ako se time to cilja, onda nije problematično ali se je bojati da se iza toga nešto, jer to spominju uglavnom oni koji su pretjerali u toj ljubavi. Kažem uglavnom, ne mora znaš da su si, jel? Pa ponekad e, izraz može biti šta? Ispravan, ako mu se da dimenzija šerijatska. Međutim, ako se tako otvori, otvoreno, da onda ljudi mogu pretjerati. Znači, prvak na sudnjem danu, jel tako, onda će imati poslanik udjela u tome da on sudi ljudima i dodređuje, tako, bar i toj skupini ko mogu u džennet, ko mogu u to je ta ljubav šerijatska. Precizirana, određena, uređena, znači do koje granice ti smiješ ići i šta smiješ prepis poslaniku sa osrame, šta ne smiješ prepis poslaniku sa i a, koji je taj nivo na kome je poslanik sa osrame, odnosno ta deređa a, koju Rasulullah sa osrame ima, znači u srcima vjernika. I ovo znači da je ono što Allah poslanik odredi, to se mora dešavati. Subhanake Allah. Sve ovo uzvišeno malo. I ne može niko sa njim imati udjela u ovim opisima koje, koje je spomenuo ovaj, ne znam kako da kaže, ne bi da vrijeđao nikoga, ali nesretnik. Nesretnik je ko tako govori. Bez ove koliko ti volio poslanika, sa osrame, tako se ne može, tako se ne može desiti pričati. Ojda me rim tu, pehu ve fin kaže Ibrahim a.s. I kad se razbolim, kaže, on me liječi. Kad se razbolim, pripisao je bolest šta? Se. Nije rekao i kad Allah da da se razbolim. Nego kad se razbolim, Allah me liječi. To je, kažu, edeb Ibrahimov u opođenju sa svojim gospodarom. Iako može vas čovjek razboliti bez Allahove dozvole? Ne može definitivno. Ne može se razboliti bez Allahove dozvole. I to je Allahov kader. Međutim, nije ga pripisao kome? stvoritelju te barake o teala. On ne liječi, a ovi kažu liječi poslanik sa osam. Došlo je u, u sahiju kod Buharije da je a, učio je poslanik sa rukiju pa bi rekao Allahume rabbe nas muzhib elil muzhib ilil bas od kaže Allahu a, Allahume rabbe nas gosp, a, o Allahu moj gospodaru ljudi muzhibe ilbas, ti koji a, otklanjaš nedaće. Išfi ente šafi, izliječi, ti si iscijenitelj. Samo ti možeš izliječiti. A, la šifaje ila ent, ili la šafije ila ent, nema iz dec, ovaj, e, iscijenitelja osim tebe. Potom je rekao, šifaen la jugadiru sakama izliječive, znači izlječenjem ili izliječive izlječenjem nakon koga nema bolesti. Pa je dovio, kaže Allahu, ti staj koji izlječiš. Ovaj kaže, šta kaže? On ne, poslanik Pa se poslanik sam obraćao šta? Seždu činiš nekome od ljudi. Taj kome seždu čini, on čini seždu Allah. Ako mu je pokoran, moraš činiti se. Kako onda koriza ti činiš njemu seždu? Šta ti on može pomoći? upropastiš svoj ahiret ovaj, zbog nepoznavanja, jel tako, deređe koje ljudi imaju i šta se kome smiju učiniti od tih ibadeta. Ne smije ništa nego stvoriti te tabarak i otelo. Isto tako, a, ja se ja eba betul, Erisni, ente edri bima havahu abdami. Kaže, o vođo pobožnjaka, izbavi me iz nevolje. Obraća se kome? Poslaniku sa osrednjim. Ente edri bima havahu Tamir. Kaže, ti najbolje znaš ono što je u mojim prsima. Ti najbolje znaš ono što je u mojim prsima. Wallahu alimun bidati sudur. Allah zna šta je prsa kriju. Ovi, sve to znači što je poslaniku, uzeti ono malo spomenuto, usmjerili to, jel, poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Kul la ja'lemu men fi samavati wal ardi. Reci ne zna ko je na nebesima, ne ko je na zemlji. El gajbe inna Allah. Gajb osim Allah. To samo zvišen Allah I pored toga, onda ljudi to pripisuju kome? Poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Uh, Uindahu mefatihu l'gajbi, a kod Allaha su ključevi čega? Ri, riznica, ali tako? La ja'lamuha illahu. Ne zna to niko osim ovaj gospodar Tabarake wa ta'ala. I mi smo ranije spomnili hadis, ako sećate da e, poslanik sam govorio, kaže ja sam čovjek kao vi, suđim, sudim među vama shodno onome što čuje. Pa kaže, možda neko nije čitio drugog, pa kaže, ja njemu presudim, ali samo kaže, dodijelo koma dva tre dženuske, pa neka uzme, neka ostavi. Pa ako poslanik sad zna ono što je u prsima, što će dodjeljivati nekome nešto? Može odmah kazati, izvini, ti pulan neistinu govoriš. I prije što uđe unutra da kaže, vrati mu nazad pare, idite kući. Nepravdu smo učinili. Nego sasluša, znači, ono što se, je tako, među ljudima dešava. Isto tako kada su, kada je bilo proklinanje međusobno, pa koji je obavljeno, a eto su nur. A tako, čovjek koji osudi, obsluži svoju ženu, a nema dokaza, treba i da se prokunu međusobno. Pa kad se proklali, kaže poslanica, Allah zna da je jedno od vas dvoje, kaže, lažo. Da jedno laže, da jedno neistinu govori. Idi, kaže, vas te dvoje, kaže, razdvojio je, kaže, jedno drugom ste zabranjeni ovaj, kaže, Allah posljednič kaže, a moj metak, se na mehr, koji je dao. Kaže, ako si joj, kaže, dao mehr. A, kaže, eh, mehr koji si joj dao, kaže, imao sa njom intimni odnos, to je zbog toga. A ako skore kaže slago na njim, pa kaže, onda svakog ga ne zaslužuješ. Pa je razdvojio. A mogao je reći da ne dođe do proklinjanja ako već zna šta se je dešavalo, je l' tako? A to je puno manje od onoga što pripisuje poslaniku sam. Da zna šta, šta se desilo, tako? Jer ako je mogao izbaviti Ibrahima, ali se nam prije hiljada godina iz vatre, pa mogao iznati juče šta se desilo tamo negdje o takvu nekakvom zavlačku ili kući i sl. to. Mahavna I tako svi poslanici koji je uzvišen Allah slao, čudo da se ovdje niko nije obratio nekome drugom ni poslaniku Salasaleme, ni bilo kome, ni se poslanik obratio nekome drugom od ljudi, da je dobio Ibrahima, ali sam Musa i nešto o tome, nego svi se obraćali gospodaru za uđe. I nakon toga pripisa, znači da je poslanik ovaj, neko ko može čovjek od otkloniti zlo koji je slišao. Kaže, javi, ja vija felembija. Kaže, ferisni uh, ja ga jaselem bija. Kaže, pa a, pomozi mi o ti koji pomažeš poslanicima, svim. Lej se li gajruke vallahi nasirun. Kaže, tako mi Allaha, kaže, ja nemam drugog pomoćnika mimo tebe. U stihovima se govore, u pohvali poslanika, sa osnovima u stvari, ovaj, sve izjave koje su, znači, širkijati, ti koji pomažeš poslanicima. Znači, i Nuh, ali sam kada je bio u lađi, ti ga pomogao. I Brahim, ali sam kada je bio u vatri. Musa, ali sam kada je kroz more prolazio. Sve si to, Allah, poslanič, ti izbio tu udio. To je isto ono što šije govorio Ali. Bio je sa Nuhom, ali sam u lađi, bio je sa Ibrahim, ali sam u vatri, bio je, nema gdje ga nije bio. Došlo je u hadisu da je poslanik sa osrame rekao kod muslima osehio kaže o, podržim hadisu Ebu Zara radijallahu anhu kaže o roboj moji kaže ja sam sebi nepravdu zabranio i učinio sam nepravdu među vama zabranjenom pa nemojte jednim drugima činiti nepravdu onda između ostalo kaže o roboj moji kaže svi ste vi kaže u zabludu osim koga ja uputim pa tražite kaže od mene uputu ja ću vas uputiti kaže o robovi moji svi ste vi gladni, osim onaj koga ja nahranim. Tražite od mene da vas nahranim. Kaže, nahranit ću vas. O, roboj moji, svi ste vi neodjeveni, osim ako vas ja odjevnem. Pa tražite od mene da se, ja ću vas odjevnuti. I tako dalje u Hadisu traže, znači, tražite od mene. Odjeću. A kamo na ono što je više odjeću? možda poklonite nekoj od ljudi. A pa tako. Pa kako onda ono što je više, znači, od toga. I došlo od Isebu Horene da se uzvišen je Allah spusta u zadnjoj trećini noći. Da spusta šta na? Zemaljsko nebo. Spusta na zemaljsko nebo. I kaže, ima li neko da će me dobiti da od mene traži? Kaže, pa da mu udovoljim, da mu se odazovem, da mu dam ono što traži. Ili da oprosta zatraži, pa da mu oprosti. Pa dobro, što se uzvišen Allah mora spustiti tu, ako je poslanik se tu svakako na zemlji prisut, može se obrati poslaniku, da on nešto oprosti. Kaže, poslanik sam nema ništa bolje i priznatije kod Allaha od dove. I došao je da dova ibadet. Dova se čini, znači, gospodar, te barake, o teala, wa kale rabbukum, ud'uni esteđib lekum. I vaš gospodar govori, vi me zovite, ja ću vam se šta? Ja ću vam se odazvati. Čak je došlo u Adisu da, da, da se čovjek traži kad mu se papuča prekine da traži od Allaha ovaj, onaj kajš kad pukne. Da i to traži od Allaha, da traži od Allaha so za hranu. Ali hadis daji u tome. Hadis koji se navodio u tome kod imama Bezara u Musnadu i bilježi ga Matirmizi, on ima mahanu lancu prenosanca. Isto tako od eh, a, uzvišenja Allah traži u svoju samo da se njemu obraći. Samo da od njega traži i da budu iskreni u tom pogledu. I ajte koji se navode u tome, kontekstu su brojni, mnoge smo od njih, znači mnoge smo od njih, jeli, a, spominjali, mnoge smo od njih, spominjali. Lej se reke minel emli šeju. Evo je tube alejhim, evo ju azibehum, pe inahum zalim. Kaže, od tebe, kaže, ništa ne ovisi. Bilo kaže da im Allah pokajanje primi ili da ih kazni, to oni su kaže nepravednici svakako. A ti, to ništa od tebe ne ovisimo. Ti su ti nemaš lopos, ništa je za tebe drugi šta? Svijet oprost od uzvišenog Allaha, uputa od uzvišenog Allaha, ovaj, koga će u džennetu uvesti, koga će u džennemu uvesti. Ima nešto što je Allah dao poslanik, to je šefat. I šefat se traži od uzvišenog gospodara. Ali taj šefat je vezan za čovjeka koji je dobar i loš. Ha. U krugu dini islama dobar i loš, ali ne može biti šefat vezan za nekoga koja je tako, ovaj, čija je loša strana nadvladala dobru, mislim, na vjerstvo. Pa čak i za, na, za Ebu Taliba. Pa je uzvišen Allah taj u njem se skallahu bi durin felak jašika lehu ilah. Ako te Allah kakvom nedaćom, nevoljom iskuša, ne može ti je niko otkloniti do on. I ti onda kažeš, Allah poslaniče, izliječi me. Allah poslaniče, pomozi me. Allah poslaniče, otkloni. Kako? Uzvišen Allah kaže, ne, ilah osim njega, niko kogod da bio, bio odabrani melek, časni poslanik, niko te može znači pomoći u tom, u tom je jeli, pogled. Pa je ostvarenje ovog čistog monoteizma vezano za dobre i pobožne ljude prije običnog svijeta. Jer malo će ko posegnuti, ili tako, za nekakav obični čovjek, dedo, prosječan musliman nekakav, kogod da je, da, da, da neko nešto usmini o svoji badeta njemu. Malo je takvi. Nego se upravo pretjerivanje biva u pogledu dobri ljudi, a onda našto kada je u pitanju ko? Najbolji od njih. Pa tako. Onda to definitivno to su vrata koje su otvorene. Pa je čovjeku znači bitno da ne učini poslanika sa osvim jednim od, od, od, jel tako, ljudi muslimana, običnih, i, i da, da, da, da smatra da, da, da mu ta deređa pripada, ili da ga voli kao što se voli neko do, od, od, od rodbine i slično tome, ali su tako ne se pretjerati u toj ljubavi, pa da dođe do ovakvih opisa koje smo čuli, da tako da se poslaniku, znači se pripisuju, svojstva koja su striktno vezana za uzvišenog Allah, zađe za koga drugog u drugi. Nastavit ću još ovo naredno predavljivo, pa tala, sada vam je Muhammed wa ala alihi wa sallam.